problem je veliki, imao sam sihr, e, viđao sam džine i pacove u spavačoj sobi, bra, e, braća sobi e, pravi put mi preporučili jednom bratu koji liječi Kur'anom, e, ali je rekao da mora naći liječnika i šta možete uvezi ovog problema. Savjetujem svakom onome kojima, znači, ima jako nervozu i simptome da. džinskog uticaja na sebe, da uzme slušalice i uzme učače odabrane iz mekanskog harama i učače koji uče Kur'an, znači, iskreno, i da ustraje u slušanju Kur'ana. Znači, jutrom, na večer, da ustrajava danima i mjesecima i da to bude navika, znači da sa, Kur'an direktno na uši stavlja, da uči. Inša Allahu Teala, to je put rukije kojim se može olakšati, inša Allahu Teala, kad čovjek nije u mogućnosti da dođe do iskrenih robova koji uče ruke.